що меншає та меншає, аж поки стухає. Марія, ти не спиш? Ой не спиться. Може, ти зараз підеш до Юстини і врятуєш ту жінку з дитиною. Скажеш їй всю правду, бо я не сказав. Боюся, може, й пізно вже йти що Юстина людоїдка. Всі знають, а ця Петровецька не знає. Хто мене в хату пустить? Марія стає навколішки на долівку, складає руки на грудях і молиться на ікону Божої Матері. Самої Божої Матері не видно, бо в хаті глухий морок. Галя спить чи не спить, тільки не чутно її дихання. Павло музика засовує руку під подушку намацує лезо сокири, хоч і під подушкою, а сокира холодна, і він тулить її до розпашилого лоба, щоб остудити. Ой, скрикує Марія, перестаючи молитись, поклади, поклади сокиру, нащо ти взяв сокиру? Павло музика засовує сокиру під подушку, лежить горілиць а вона знову шепоче молитву, благаючи в Бога милосердя, аж поки стихає. Стихнувши, вона стоїть на колінах, долоню благально складено біля грудей, і дивиться і дивиться на матір Божу, яка ледь-ледь угадується на іконі. Чоловік уже забувся у вісні на сокирі. А Марія ніяк не зведеться з колін, наче вона в німій молитві спить навколішки. А як у досвіта розплющив очі Павло музика, стоїть жінка на колінах, як і вчора. Ти всю ніч простояла? Ой, що я бачила, обертається до нього радісним обличчям. Де бачила? питає Павло Музика, і дивиться на ікону Божої Матері, з якої, либонь, Марія всю ніч не зводила погляду. Вийшла на двір по росі, глянула на хату Юстини. Кажи, кажи. А Юстина оту петровецьку жінку з дитиною проводжає до воріт. Жінку з дитиною? схопився на тапчані Павло музика. А вузол? Який вузол? Та ж вузол був у тієї жінки. І вузол несла з собою. Ну, слава Богу, сапко видихнув. І вузол, значить. Може, злякалася Юстина, тому й пожаліла своїх гостей і на вузол не посягнула. Або сита. Га? Марія зводиться з долівки. А може, набалакали марно всякої всячини на юстину. А ми і слідом повторюємо пусте. Е, марно хто плескав. Та плещуть. А ми бачили, що кажемо, не бачили. Ти хоч не показуйся на двір, щоб не здибатися з нею з Петровецькою бо ти ж її добре налякав учора в садку. Бо що як упізнає? Усі ми страшні, як подумати. Мати посилає Галю до хрещеної. І яка ж ти, доню, похресниця в своєї хрещеної, коли в її хату давно й ногою не ступала? А хрещена в тебе славна. Такої більше немає в селі. Може, занедужала, може, захляла, то провідай. Бо сама самотою капаріє. Ось я гостинець зготувала для неї. Е, то гостинець сховай за пазуху, так нанеси. Дивись мені, через цвинтар не йди, бо через цвинтар страшно. Галя загорнутий в білу пілку для хрещеної маленької гостинець за пазуху, Гайда да на двір. Весна розсвіли черешні та вишні, мов би дівчата позбирались у шлюбних уборах під вінець. Груші порозцвітали, наче білі пахучі хмари.